Išeimo knyga, 23 skyrius. Neskleisk melagingų paskalų ir neprisidėk prie piktadario neteisingai liūdydamas. Nesek paskui minę, darydamas piktą ir neprisidėk teisme prie daugumos, iškreipdamas teisingumą. Nepateikauk beturčiui jo byloje. Jei sutinki beklaidžiojantį savo priešo jauti ar asilą, privalai jį nuvesti jam. Jei matai tavęs nekenčiančio žmogaus asilą, parkritusi po našta, nepraeik, bet padėk jį pakelti. Neiškraipyk teisingumo, bet turčio byloje. Šalinkis neteisybės, nekalto bei teisaus nežudyk, nes aš neišteisinsiu piktadario. Kyšių nepriimk, nes kyšiai apakina net išmintinguosius ir iškraipo teisiųjų žodžius. Neskriaus kateivio. Jūs žinote, kaip jaučiasi ateivis, nes buvote ateiviai Egipto šalyje. Šešerius metus sėsi savo žemėje ir surinksiu jos vaisius o septintaisiais metais leisi jai pailsėti, paliksi ją neapsėtą, kad tavo tautos beturčiai iš jos maitintusi ir tai, ką jie paliks, ėstų laukiniai žvėris. Taip pat pasielgsi su savo vynogynu ir alyvmedžiais. Šešias dienas dirbk savo darbą, o septintąją dieną ilsėkis kad pailsėtų tavo jautis bei asilas, ir atsikvėptų vergės sunus bei ateivis. Laikykitės viso, ką jums įsakiau, neminėkite kitų dievų vardo, ten nesigirdi to iš jūsų lūpų. Tris kartus per metus švesi man šventes. Švesk neraugintos duono šventę Septynes dienas valgėk neraugintą duoną, kaip įsakiau, nustatytų laiku, abibo mėnesį, nes jį išėjai iš Egipto. Nepasirodyk mano akise tuščiomis rankomis. Švesk pirmųjų vaisių derlių šventę ir metų pabaigoje, kai nuimsi laukų derlių, derliaus nuėmimo šventę. Tris sikius per metus Kiekvienas vyras te pasirodo viešpatės akivaizdoje. Neaukok mano aukos kraujo drauge surauginta duona ir nelaikyk iki ryto mano aukos riebalų. Pirmuosius savo dirbos vaisius atgabenki viešpaties tavo dievo namus. Nevirk ožiuko jo motinos pienę aš siunčiu angelą pirma tavęs, kad saugotų tave kelyje ir nuvestų į vietą, kurią tau parašiau. Paisik jo ir klausyk jo balso, nesipriešink jam, nes jis neatleis jūsų nusižengimų, kadangi jame yra mano vardas. Bet jei tu iš tiesų paklusi jo balsai ir vykdysi visą, ką kalbu, tai aš būsiu priešas tavo priešams ir prispaudėjas tavo prispaudėjams. Mano angelas eis pirma tavęs ir tave nuves pas amoritus, hetitus, perizus, kananiečius, hivus ir jebusiečius. Ir aš juos sunaikinsiu. Nesilenk prieš jų devus ir netarnauk jiems. Nesielk, kaip jie elgiasi, bet visiškai sunaikink juos ir sudaužyk jų atvaizdus. Jūs tarnausite viešpačiui, savo dievui, ir jis laimins tavo duoną bei vandenį, ir aš pašalinsiu jų ligas. Nebus nelaiko gimdančios ir nevaisingos tavo šalyje, ir išpildysiu tavo dienų skaičių. Sukelsiu baimę tarp tavo priešų ir samišį tautoje, su kuria kariausi, ir priversiu visus tavo priešus bėgti. Aš siūsiu pirma tavęs širšes, kad jos nuvytų nuo tavęs hivus, kananiečius ir hetitus. Aš nenuvarysiu jų nuo tavo veido per vienerius metus, kad žemė netaptų dikuma ir nepadaugėtų laukinių žvėrių. Pamažu juos išvarysiu iš krašto, kol tu išsiplėsi ir užvaldysi žemę. Aš nustatysiu tavo krašto ribas, nuo raudonosios jūros iki Filistinų jūros ir nuo dikumos iki upės atiduosiu tos šalies gyventojus į tavo rankas ir tu juos išvarysi iš krašto. Nedaryk sandoros nei su jais, nei su jų dievais. Jie neturi gyventi tavo šalyje, kad tavęs nesugundytų nusidėti prieš mane. Jei tarnausi jų devams, tai taps tos pastais.